Gaiet etxe behia juti egunon? Egunon bai. Beraz, zue Baionako ospitaleko e, e, pediatra zira, eh, lan egiten duzu, zazurekin aipatuko dugu azken hilabeteetako fenomeno bat, e, kasuen e, emendaketa hor e, dugula, aipatuko dugu eritasun hori. E, lehenik e, kukutxe estula, aur, dute gehien bat ahapatzen edo hasteko haien dako da lagiena, e, bihitzez, kukutxestulak, zer da susen eta ze simptomo e, kartzen ditu? Ba, kukutxestula, e, azna zaparatuko infekzio bat da, eta bakteria batek e, ematen du. Bakteria hau bordetela, taldeko bakteriak dira, bordetela pertsutziz bat ez ere. Eta bai aurrak e, erasaten ditu gehien bat, baina helduek ere eta gaztek ere pasatzakete. Ez da aurrena bakarrik txertoa bada, alta? Zer, eh, zer gaitik eh, fenomeno hori azken hilabete hauetan, zure ustez? Bai, txertak eta aspaldianik eh, lehen gomendetik egiten da, guztiok uh, txertatuak gira gehienak. Egia da hau ez da bakteria bizikin egiten den txertoa, eta beraz ez da euneko mundera inkorra. Eta gainera ez du bizi guztirako um, eragina ematen beraz galtzen du denborarekin eta egin behar dira batzuetan uh, dosiak. Eta hori, denek ez dugu baita bada egiten, hortako eh, badaulako leherketa bat kasuetan? Bai, hori da bai, eta gero hortaz aparte pentsatzen da, kokoitzatztu da gure inguruan gutxi ikusten da, baina bost urtean behin edo beti agertzen dira kasu batzuk, azkenak 2000 eta amazazpi an ikusi ziren, eta gero covid pandemia etorri zen, beraz pentsatzen da beste gaitz askorekin bezala, e, gure immunitatea apaldu zela, jautsi zela, eta COVID-aren urteak pasa gero bat partean esplosio bat edo pasadera eta kasua genditzuk ditugula. Nire gogoan azteko kukutxezula pixkat beste mende bateko eh, eritasun bada, eta ez, arekin bizigira ere eh, egunero ez da desagertu sekulan eh, eritasun hori. Ez txertaketa e, e, eragin izan da, baina ez du lortu eta bat e, desagertaraztea bakteria hau, eta bai hiru bostu urte edo kasu txipi batzek beti ikusi dira Euskal Herria, bai igualdean, bai iparraldean, Europako Herria guztietan. E, baina urte 2008a mairatik eta batez edo 2008 urtean kasua initz ikusi dira bai txertatuetan eta ez txertatuetan. Lagi aldietan, ikusten duzu hori, egin idazu, mementuko ez duzuela alako kasu lagi lagirik eh, izan, baina kasuak badira egunero eh, adibidez, dakitu da untan, e, eh, amarnak adira egunero edo zertan da? Bai, kasuak ikusi dira, kasua initz, bat ere zango nuke eh, iri eta errietako pediatzek eta medikuek ikusi dituzte ze gehiena kasua erdinak izan dira eta gero guk ospitalean narazialdiaetan ikusi ditugu, batez ere sei hilabete eta batez ere iru hilabete baina gutxiagauko e, eh, e, txipiak, eta, eta hauek batzuetan egia da e, observazioan eman behar direla e, ze kukutxetzularekin egin ditzakete e, apneak esatugun duguna bai arnazaren pausak eta beraz hori egun bat e, gordetzen ditugu ospitalean e, osikenoa zaintzeko, baina dena ongi izan da horrein goz, eta ez dugu izan kasularitik gero denak sartu dira eta eta dena ondo pasada momentuz. Eh, hori da, uh, eh, lan jera, eh, hortaz batzu hiltzen baitzira, frantzian entzun dira kasu batzu. Arnasaren, arnasai lotua da, arnas apne hauet, hauen ondorioz, uh, eragin daiteke eriotza? Bai, kasu betetan soilak dira eta, eta ez dira gehiak ikusten gaur egun, baina gertatik daiteke eta bai, kukutxezturak baditu hiru fase bere, bere Zaki nola erran, bueno, baditu hiru fase, berak, e, lehenengo fasean ematen du maranta soil bat, baina bigarren fasean fase aktiboa deitzen dena, ematen ditu ez dut krisi biziki bostitzak, eta hiru dira baina gutxiagoko ume hauek e, krisoietan e, urdin urdin e, gelditzen dira ziano, ziano ziarekin e, asfixia ere egin dezake, arnasa gelditzen da eta eta zinez bai eriotza gerta daiteke. Ola, jiena beraz haugen e, dako, e, helduak ere egin dugu, e, batzu kasuak badira, helduentzat, hor, lan jera zer da, gehiago da, direla bestendako? Bai, hori da, helduak txastatuak giren arren, egia da, transmisioa ematen aldugula, eta horregitik e, eh, iparaldean eta hogeita bitik eh, aurrera da, gomendatzen da emakume aurdunak e, eh, txertatzea, hogeita zotzei garaten aste inguruan, hori da umeak asten gira txertatzen bila betetik eta beraz bila ume hori babesa emateko, e, emaztea aurduna hauen txertzak gomendatzen da eta hortaz aparte, lehen erran dudan bezala, txertak eta ez denez eguneko eraginkura eta eta ez denez bizi guztirako e, guraso, aurkipia dituzten gurasoei, komendatzen zaie, oroi mehantosi bat e, ematea eta eguneratuak eratuak izatea beraien txertak Atsok ez dakigu zertzen giren gainera. <laughs> Txartu egin dugu batzuek eta batzuek antzia eta batzuek ez egina hori ere berda medikoarekin ikusi. Bai, hori medikoarekin ikusi beharko litzake eta batez ere aur dituztenek, guraso berriek, e, hilabete bat, hilabete iru, hilabeteko aur dituzten. dituztenek. ere, e, kutsatze hori e, lotua zitekeela ere pandemiari azkenean imunitatea immunitatea apaldu zaigu edo hori ere lotua da hori hortako piskat lehertzen dira ere kasuak. Bai, bai biztan da, e, eh, covid pandemia eta gero, e, gaitz hainitzekin ikusi dugu e, kasu esplosioak egon direla, lehenik ikusi genuen bronkiritis kasuekin, gero gripearekin, gero esteptokokoa, gero kanditugu beste virus batzuk, parro, parro virusa, e, mikoplasma ere, pentsatzen dugu bi urte horietan, e, immunitate naturala apalduzela, ez ginerako kontaktuan e, bakteria eta virusoiekin, eta orain berriz transmitzioa zirenean gure immunitatea apala izatean, kasu esplosio bat e, egon dela. Bai. Hmm. Ongi, etxartoaz gain, egin duzu, kasu egin behar da, justuki aurrekin, e, egin nahi du, ez, ez unkitu gehiagi edo esku horire kasu egin behar da, aski, aski aurrekin kasu egitea? Bai, batez ere kasu bat konfirmatzen baldin bada eta inguruan aurkipiak baldin daude, saiatu behar da aurkipioiekin kontaktua ez uh, ukaiten. E, biakte, bakterioa pasatzen da e, bidez, beraz hitz egiten dugunean, ez dula egiten dugunean, jaten dugunean gure hotik arnaz txipiak ateratzen dira eta horrek kutsatzen du beraz bai gehien bada eskua garbitzea eta eta txipiak inguruan baldin badira ba, solatzea eta eta kontaktu hori ekiditea bai. Txartuarena badakigu eh, txartu tasa eh, aski handia da eh, kukutxezularen kontra, jende gehiena txartatua da horren kontra? Bai, orain behaztan datu ofizialik ez dut neuk, baina nire esperientziarekin eta gure inguruan esango nuke bai ez, bai gehiengoak txosatua girela eta bai eta tasa altua dela bai. Zutugu, Helen, haipatu dut, epizkat eh, eh, beste mende bateko eritasun bat dela, eh, ez da, ez da belduktu behar ere, edo, edo bai? Ez enukereikoa alazma mezuat eman, gure inguruan egia da kasuak ditugula ematen dut zailean pikoera edo elugarela horrein augustuan kasu gutxiago ari gara, bai ikusi beharko da pixkatu zengo hilabetetan nola nola evoluzten atzen duen editatzen honek. E, alarma mezurik ez, baina bai, jakimea gara hor dagoela eta hor txipiak ahizkoan gila, beraz e, bai, ba, gure txertak egin behar dira, bai komendatzen ditugu pediatrak txertak eta egitea, eta eta gero ez du krisi handiak e, agertzen bat e, ez dut krisi horren e, ondoren goitik botatzen bali madute aurtsipi hauek eta eta ikusten bali madugu bere aurpegia urdintzen dela edo Espainiak hor importantea da medikoa ergana joatea eta eta testa egita. Eta helduok ere, naiz eta ez eri izan, e, ere kutsatzea besteak jakin gabe. Bai, bai, bai, bai. Eta horretarako e, kasu bat konfirmatzen da testa egin gero, importantea da, bada tratamentu bat, bakteria badenez, baditugu antibiotikoak eraginkorrak direnak, e, dira makrolidoen taletako antibiotikak, azitomizina eta kaitomizina, eta hiru edo bostegunetako antibiotikak dira, eta horrekin dortzen da, transmisioa moztea. Beraz, e, bai, susmoa baldin bada, importantea da, testa egitea, medikoen gana joitea, eta tratamentua hastea. Bukatzeko, ezan eh, duzu, la, kasu lahi lahirik bementuko, ez duzue, baita izan zuak lahialdietan, bai bai honan, bai dona paleon. Bai bai honan da bai dona paleon, ukan ditugu kasu konfirmatuak, test positiboekin, baina kasu lahirik ez. E, ez dut uh, arniko egun batzuk egon dira ospitalean lehen eh, esan dudan bezala observazioan, baina ez dugu, ez dugu gukan arazorik ez, ez dira kasularik izan ez. Mi esker gainiz, gaiet. Zuberi,